але сьогодні влаштую так, щоб піти раніше. Ви зможете прийти о восьмій у бар Сентра? Це на початку бульвару Малер, праворуч. Бар Сентра. А може, це занадто розкішно для мене? Ви самі не знаєте, що говорите, Лідія. Немає дівчини розкішнішої за вас. Я буду там о восьмій, обіцяю вам. Ви ж е, прийдете, правда? Так до вечора. Вона пішла. Потім озирнулася і помахала мені рукою. Лідія пливла площею згоди, немов корабель морським простором. А я стояв, припнутий до свого берега, і вже боронився від думок що посідали мене, бо не хотів знати, що ця дівчина така бажана. Ти геть із глузду з'їхав, шепотів мій внутрішній голос. Чи з'їхав я з глузду? Тільки на бежеве пальто Лідії зникло за деревами курлярен. Переді мною у сліпучому сяйві постала мета знати. Я досяг того рівня, де моє життя з'єднувалось з іншим життям, де вже не йшлося про флірт чи роман, де моя доля стала зватися Лідія. Я мусив будь-що пізнати цю долю. Мені зараз треба йти туди, куди я повинна йти, сказала Лідія. Я мусив дізнатись, куди вона пішла. І кинувся за нею на озерці. Зроду не відчував сильнішого почуття провини, ніж тоді, коли мені доводилося спостерігати за людьми, які про це не знали. Почуваєш себе так, ніби вчинив щось більше, ніж нескромність крадіжку особистості. Не випускаючи з погляду Лідію, що швидко простувала понад сценою, я ще говорив собі, що добровільно наражаюсь на величезний ризик. Якщо вона побачить мене і спитає, чому йду за нею, що, що мені відповісти? Та нехай те, чим би я ризикував на осліп, ставало не менш вагомим із того моменту, коли мені стало байдуже, що моїм тестем буде шинкар. Проминувши міст Олександра Третього, Лідія попрямувала далі, переходячи на той берег. Чоловіки озиралися вслід їй. Лідія в ряди годи поглядала на сцену. Я навіть подумав, чи не збирається вона зійти на берег. Та ні. Вона дійшла до кінця Кужлярен і навпрошки перетнула площу Канади. Я ледве не загубив її, бо мусив обігнути площу. Знову помітив бежеве пальтичко на розі вулиці Франциска І. Якого біса треба доці дядечка Сон'є у цьому кварталі? Я йшов за 30 метрів позад неї між нами йшла колона американських солдатів. Я чув, як вони озивалися до Лідії, говорили компліменти, що їх кожен вояк говорить жінкам віком від 14 до 55 років. Лідія, звичайно, і не глянула у їхній бік. Вона попростувала далі. Потім зайшла під портик праворуч. Я побачив напис Посольство Канади. Тут не місце вдаватися до коментарів, критикувати чи сумувати це не личить доброчесному французові. Існує факт, який газети, до речі, ніколи не замовчували. У грудні 1945 року канадське посольство у Парижі в прямому розумінні потопало у заявах французів, що бажали залишити батьківщину. Я був певний на 98%, що Лідія прийшла на вулицю Франциска І для цього. Це перше.